بوك تو كاوسي بات دفن دسمت أستواني سنتان سون سنتان ديفداليجي سايكلي การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป Ceļojums bija skaists, bet pārāk nogurdinošs. รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป Vilciens bija precīzs, bet pārāk pilns. โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป Viesnīca bija mājīga, bet pārāk dārga. เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ Viņš brauks vai nu ar autobusu ไวอาร์วิลเซียนเขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้าวิงช์เอร์ดีเซียสไวนูชัววักร์ไวรีตอากรินัวรีตเขาพักอยู่กับเรา หรือไม่ก็พักที่โรงแรมวิงช์ซีวอสไวนูเปียมุมส์ไวเวียสนีตาเธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ Viņš runā gan spāņu, gan angļu valodā. เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอน Viņa ir dzīvojusi gan Madridē, gan Londonā. เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ Viņa pazīst gan Spāniju, gan Angliju. เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย Viņš ir nevien muļķis, bet arī slinks. เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย Viņa ir nevien skaista, bet arī inteliģenta. เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย Viņa runā nevien vācu, bet arī franču valodā. ผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ Es neprotu spēlēt ne klavieres, ne ģitāru. ผมเต้นไม่ได้ทั้งวอชและแซมบ้า Es neprotu dejot ne valsi, ne sambu. ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ Man nepatīk ne opera, ne balets. ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้นยูอาตรักตุสตราดาสิยูอาตรักตุป b เบกสิยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Jo agrāk tu atnāksi, jo agrāk tu v a r รสิเอตคนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียดค้านขึ้นเท่านั้นู o vecāks jo omulīgāks kļūst.